Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, Aragoia eta Pirineo Atlantikoko departamenduaren arteko kooperazioak kantutan hartzen du portefak. Mugetaz hurbil diren populakuntzen arremanak sendotzeko eta herri bakoitzaren ekonomia eta gizartea integratzea du helburu hainbat proiektuen bidez. Maidera Rostegi proiektu eta zarduratzen da portefa programan. tous ces fonds, ce sont des fonds euh, vraiment de, de, la Commission européenne. Europaren komissioko dirua daudena. Komissioa beti hor da, ala ere, berak ditu proiektuen euh, irizpideak erabakitzen. Le cadre euh, duquel on ne doit pas sortir. Et euh, justement, toute la gymnastique, c'est d'être à la fois dans le cadre réglementaire que nous impose l'Europe. Zela da guretzat Europaren kuadroan egotea gure lujaldeko proiektuen malgutasunean egonez, pertsonen mugikortasuna, naturaren babesa, enplegua edo turismoa, arlo hainitz landuak izan dira hauen artean ederbidea, Gipuzkoa eta Lapurdi arteko bizikleta pista baten proiektua, Jean-Jacques Lasser. Euh, vous me parliez des pistes cyclables, mais je vous assure, il n'y a pas de petit sujet, il n'y a pas de petit dossier. Bizikleta bidea kaipatzen ginituen, eta ez da gaitikia. Elles vont arriver de Perpignan jusqu'à Bayonne, elles vont arriver du nord de l'Europe jusqu'ici. Nous mettrons toutes ces personnes-là qui passeront chez nous, en relation avec euh, Gipuzkoa. Hemendik pasatzen diren pertsonak euh, harremanetan emanen ditugu, euh, eta giza komunikazioan ez da gauzatikia. C'est quelque chose de, de, de très important. Et bref, tous les projets, je crois que tous les sujets sont intéressants. 2008 eta 2008 arteko lankidetzarako balioko dute proiektuek, mementuko, hogeita bikakotx bost milioi euro aterako dira hauen dirustatzeko.